Tira, tira. Badirudi sare sozialeetako, oin arrisko akatzak ikusi dituzuela. Baina, oroitu, sarean argitaratzen, duzuen, guziak astarna, ustendu. Hemen duzue, lehen biziko, gakua hurrengo, geruzara pasatzeko. Ez, uste erraza, izanen denik. Datuen, labirintua handia, da.